17 skirsnis Po to vienuolis sustoja dviem eilėmis, viena eilė eidama pro ją silvartingai sako, mūsų sesuo mirė, o kita eilė atsako džiūgaudama, gyva Jėzuje Kristuje. Toje epochoje, kada vyksta šita istorija, prie vienuolino buvo uždaras pensionatas. Ten gyveno aukštos kilmės daugiausia turtingos mergaitės. Jų tarpe buvo panelė Sentoler ir Debelisen ir viena Anglija garse katalikiška Talbot pavardė. Jaunoms mergaitėms, kurias vienuolės auklėjo tarp keturių sienų, buvo skėpiamas pasišlikštėjimas pasaulio ir žemiškais dalykais. Viena iš jų kartą mums pasakė, išvydusi gatvės grindinį, aš drebėdavau nuo galvos iki kojų. Jos vilkėjo mėlynomis suknelėmis ir nešiojo baltą kikelį, ant krūtinės turėjo prisisegusi šventosios dvasios medalikėlį iš pauksuoto sidabro ar vario. Tam tikrų didžiųjų švenčių metu, ypač šventosios mortos dieną, tai buvo didžiausia malonė ir aukščiausia laimė, jos galėdavo apsivilkti vienuoliškais habitais ir per visą dieną klausytis pamaldų bei atlikinėti apėgas pagal švento Benedikto regulą. Pradžioje vienuolis joms skolindavo savo juodus habitus, tačiau šitai pasirodė nepadoru ir priori tad uždraudė. Skolinti buvo leista tik iš novicių. Įdomu pažymėti, kad šis persirengimas vienuolėmis – leidžiamas ir skatinamas vienolyne, be abejo turint slaptą tikslą užverbuoti vienolynui kuo daugiau prozelyčių ir sužadinti šioms mergaitėms patraukimą į vienuolių gyvenimą, teikdavo auklėtinėms tikrą laimį ir dvasinę ramybę. Joms tai būdavo stačiai pramoga. Tai buvo nauja, tai paivairindavo jų gyvenimą. Naivi vaikiška pramoga, kuri tačiau negali įtikinti mus pasauliečius – kad laikyti rankose šlakstyklį ir ištisas valandas stovėti prie pulpito, be ekstaziškai gėdoti giesmės būtų neapsakoma laimė. Auklitinis atlikinėjo visas vienolyno apygas įskyrus kūno marinimą. Neretai jaunos moteris išėjusios iš vienolyno jau po keliarių vedybinio gyvenimo metų vis dar negalėdavo atprasti skubiai ištarti per amžių amžius. Kiekvieną kartą, kai kas nors pasibelsdavo į jų duris. Lygiai kaip vienuolis – pensionato auklėtinis matydavosi su savo giminimis tik tai priimamajame. Net jų motinos ir tos neturėjo teisės jų pabučiuoti, štai lygi ko prieidavo griežtumas. Kartą vieną merginą aplankė motiną draugė su trejų metų dukterė. Mergina verkė, nes labai norėjo pabučiuoti savo sesytę. Nevalia. Ji maldavo, kad mergytė bent būtų leista pro virbus įkišti ranką jai pabučiuoti, bet ir šito nebuvo leista, net beveik su pasipiktinimu. Ketvirtas skyrius – linksmybės. O vis dėlto šiuose atšiauriuose namuose liko daug žavingų prisiminimų apie šias jaunas mergaitės. Tam tikromis nustatytomis valandomis vienolinė spindėtė spindėdavo vaikystį. Paskambindavo rekreacijai, durys pasisukdavo savarose, paukščiai čiulbėdavo puiku, štai ir vaikai, jaunatvės rautas užlėdavo sodą, kuris turėjo kryžiaus formą nelyginant įkapis – švytintis veidukai, baltos kaktelis, nekaltos akytis, blizgančios linksma šviesa, visos ryto aušros spalvos pasklizdavo šiuose patamsiuose. Po psalmių gėdojimo, varpų gaudimo, skambinimo mišioms, gėdolingo skambinimo ir pamaldų, staiga pasigirsdavo mergaičių klegesys, švelnesnis už bičių dusgimą. Atsidarydavo linksmybė savilys ir kiekviena neždavo į savo medų. Jo žaisdavo, šurmuliuodavo, rinkdavosi bureliais – lakstydavo, kampuose čiauškėdavo baltadantis burnelis, juodi šydą iš tolo prižiūrėdavo juoką, šešėliai stebėdavo spindulius, bet nesvarbu, tegu savo. Aplinkui viskas spinduliuodavo ir jogdavosi. Šių niurių sienų daliai taip pat tekdavo akinančių akimirkų. Jos dalyvaudavo šitame spiečių sukūrie, truputį pašviesėdamos nuo to trykštančio džiaugsmo. Tartum rožių žiedlapių lietus pildavo senčio gedulo. Mergaitės linksmai lakstydavo vienuolių stebimus – Teisuolių žvilgsnis netrikdo nekaltybės. Šių vaikų dėka į griežtų valandų virtinė įsipindavo nerūpestingą valandėlį. Mažesnė šokinėdavo, vyresnė šokdavo. Dangaus tyrumu dvelgdavo šitie vaikiški žaidimai vienolyne. Nėra žavingesnio ir didingesnio reginio už šias kaiščias įsiskleidusias sielas. Homeras, draugė su peru, būtų mielai atėję pasijuokti čia iš įniūrų sodą, kur viešpatavo jaunystį, sveikata, triukšmas, šauksmai, klėgesys, džiaugsmas ir laimė, moka pralinksminti visas prosenelės, iš epopėjos ir iš pasakėčios, iš karalių rūmų ir iš lūšnų, pradedant Hekubą ir baigiant senovinių pasakų močiute. Nuoroda. Pero Šarlis ir jo sūnus Pieras 17 amžiaus prancūzų rašytojai išgarsėja puikiai perkurtomis liaudės pasakomis. Hekuba – Trojos kare žuvusių 50 sūnų motina nuorodos pabaiga. Šiuose namuose galbūt dažniau negu kur kitur būdavo girdėti vaikiški pokalbiai, visuomet tokie žavus ir verčia svaingai šipsotis. Kaip tik tarp šių keturių nikių sienų kartą penkerių metų mergytė sušuko motinėlė. Viena vyresnioji man ką tik pasakė, jog man beliko čia išbūti tik devynerius metus ir dešimt mėnesių. Kokia laimė! Čia įvyko ir šis atmintinas pokalbis. Motina balsuotoja. Ko verki vaikelį? mergytė šešerių metų raudodama. Aš pasakiau Alisai, kad moku prancūzijos istorijos pamoką. O ji sako, kad aš nemoku, o aš juk moku. Alisa, vyresnioji, devyniarių metų, ne, ji nemoka. Motina, kodėlgi vaikeliai? Alisa, ji man liepė atskleisti knygą, kur pakliuvo ir duoti jai kokį tik noriu klausimą ir užtikrino, kad į tą klausimą atsakys. O ką? Ji neatsakė. Palauko, ko tu ją paklausiai? Aš atskaidžiau knygą, kur pakliuvo, kaip ji pati liepė, ir daviau jai pirmą klausimą, kurį ten radau. O koks tai buvo klausimas? O štai koks. Kasgi įvyko po to? Čia buvo padaryta ši gili pastaba apie vieną gana rają papūgą, priklaususią vienai damai vienolyno įnamiai. Kokia jį miela, ji nulėsa aptepta riekia iš viršaus visai kaip tikras žmogus – Tai ši čia ant vienos akmeninės vienolyno plokštės buvo rasta ši išpažintis, kurią iš anksto buvo susirašiusi, kad neužmirštų septyniarių metų nusidėjėliai. Mano tėve, aš nusidėjau šykštumu. Mano tėve, aš nusidėjau sanguliavimu. Mano tėve, aš nusidėjau pakeldama akis į vyriškius. Tai čia sode ant solelio iš vėlėnų maža rausva šešerių metų mergaitės burnelį sudėjo pasaką, kurios klausėsi mėlynakis ketverių ar penkerių metų kūdikis. Gyveno savo trys gaideliai. Jų jų krašte augo daug daug gėlių. Jie prisiskynė gėlių ir jie susidėjo į savo kišenėlės. O paskui nuskynė lapelius ir juos sudėjo į savo žaislus. Tame krašte gyveno vilkas ir ten buvo didelė gyrė. Ir vilkas gyveno girioje ir jis suėdė gaidelius. O štai ir kitas kūrinys. Kartą, kaip tvojo su lasda, tai polišinelis vožė katijai. Jai buvo nemalonu, jai skaudėjo, tada viena dama pasodino polišinelį į kalėjimą. Taip pat ši čia viena benami mergaitė pamestinukė, kuri iš pasigailėjimo buvo auklėjama vienolinė, ištarė šiuo švelniu širdį veriančių žodžius. Ji girdėjo kitas mergaitės kalbant apie savo motinas ir sušnipždėjo sėdėdama savo kertelėje. O kai aš gimiau, motino su manimi nebuvo. Vienolinė gyveno stora durininkė sesuo Agata, kuri nuolat kažkur skubėdavo koridoriais su raktų kirbinė. Pačios didžiosios atseit vyresnės kaip dešimt metų praminė ją Agataraktę. Refektoriumas, refektoriumas valgomasis kambarys, didelis pailgas keturkampis kambarys, į kurį šviesa patekdavo tik išdengtos galerijos su pjaustytinėmis arkomis, esančiomis viename lygyje su sodu. Buvo tamsus, drėgnas ir, kaip sako vaikai, pilnas žvėrių. Visos gretimos patalpos jį aprūpindavo savo vabžių kontingentu – Kiekvienas refektoriumo kampas gavo iš auklėtinių tam tikrą vaizdingą pavadinimą. Buvo borų kampas, vikšrų kampas, šimtakojų kampas ir svirplių kampas. Svirplių kampo būta greta virtuvės ir jį visos įtin gerbi. Jame buvo šilčiau negu kitose. Iš refektoriumo šie pavadinimai persimetė į pensionatą ir pagal juos, kaip kadaise Mazarinio koleže, auklėtinės kirstėsi keturiomis provincijomis – Kiekviena auklėtinė priklausė vienai iš šių provincijų pagal tai, kuriame kampei sėdėdavo valgio metu. Kartą arkivyskupas per savo ganytojišką vizitaciją vienolinę pastebėjo įeinant į klasę, kuris tada buvo gražutė raudonveidė mergaitė, nuostabiais geltonais plaukais ir paklausė kitą auklėtinę, žavingas kaišiakruostė brunetę stovinčią netoli juo. Kas toji mergaitė? Tai voras, man senjorė. Mat kaip po šitai, jis virplys, o ana – Jinai vikšras. Nejaugi, o tu pati, aš šimtakoji, monsinjorė. Kiekvienas šitokios rūžės pensionatas turi savo ypatumus. Šio šimtmečio pradžioje viena iš tų prakilnių ir atšiaurių vietų, kur beveik didingoje vienumoje vystėsi mergaičių jaunystė, buvo Ekuanas. Per švenčiausią sakramento procesiją Ekuane jos kirstėsi į mergeles ir gėlininkės. Ten taip pat buvo baldakiminių ir smilkytojų. Pirmosios neždavo baldakimo kutus, o antrosios smilkydavo švenčiausiai sakramentą. Gėlės, žinoma, neždavo gėlininkis. Prieš akiją žengdavo keturios mergelės. Šios iškilmingos dienos rytą neretai miegamajame būdavo galima išgirsti tokį klausimą. O kuri iš mūsų mergelį? Pone Kampan pateikė vienos mažos septyniarių metų auklėtiniais žodžius pasakytus dideliai šešiolikiniai, kuri ėjo prieš akiją procesijos, kai tuo tarpu ji mažesnioji buvo jos uodegoje. Bet juk tu mergelė, o aš ne. Penktas skyrius pramogos. Viršum refektoriumo durų didelėmis juodomis raidėmis buvo užrašyta malda, kurią auklėtinis vadino baltuoju tėvę mūsų – Ji turėjo ypatybę vesti žmonės tiesiog į rojų. Mielas baltasis tėve mūsų, kurį Dievas padarė, kurį Dievas tarė ir kuriam į rojų vartus atidarė. Vakare, kai lovą lindau, tris angelus radau, vieną kojų galį, o du galvų galį, o mergelį Marija jų viduryje. Ir ji man liepė miegoti ir nieko nebijoti. Mano tėvas gerasis dievulis, geroji mergelė mano motulė, Trys apaštalai mano broliukai, trys mergelis mano sesulis. Aš vilkiu marškinėliais, kuriuose gimė Jėzus kudikėlis, ant mano krūtinės šventosios Margaritos kryželis auksinis, mūsų ponė Dievo motinai laukus išėjo dėl savo sunaus, daug skausmo turėjo ir šventą Joną tenai regėjo. Ponas šventasis Jonai, iš kur veda jūs šis kelias? Aš einu iš Avesalius. Avesalius vakarinės pamaldos latiniškai – Ar nematyt gerojo dievulio? Jis ant medžio kryžiaus iškeltas, kojos rankos prikaltos, ant kaktos erškiečių vainikas baltas. Kas šią maldą mokės, tris kart rytą vakarą ją kalbės, tas rojų apturės. 1827 metais ši savotiška malda sienoje dingo po trimis kalkių sluoksniais. Šiuo metu ji baigė išnykti iš atminties toms kelioms jaunoms mergaitėms, kurios dabar jau senos. Didelis krucifiksas ant sienos buvo paskutinis daiktas puošęs refektoriumą, kurio vienintelis duris, kaip jau rodos minėjome, buvo į sodą. Du siauri stalai, kiekvienas su dviem mediniais solais iš šonų, sudarė dvi ilgas lygia gretes nuo vieno refektoriumo galo lygi kito. Sienos buvo baltos, stalai jodi. Tik tos dvi gedulos spalvos rėjo pakaitais vienolyne. Maistas buvo prastas, net vaikus maitino skurdžiai. Vienų vienas patiekalas – mėsa su daržovėmis arba sūdyta žuvis, tai ir visa prabanga. Tačiau ir šis paprastas patiekalas skiriamas tik tai auklėtinėms buvo išimtis vienolyno maiste. Mergaitės valgydavo tylėdamos, prižiūrimos tą savaitę būdinčios motinos, kuri kartkartėmis triukšmingai atidarydavo ir uždarydavo medinę knygos formos dėžutę, jeigu mūsų laužydama taisyklės, išdrįzdavo skraidyti ir zirsti. Šią tylą pagardindavo balsus šventųjų gyvenimų skaitimas, nuo neaukštos katedros po kryžiumi. Skaitovė būdavo viena iš vyresniųjų auklėtinių būdinti tą savaitę. Ant pliko stalo vienur kitur būdavo padėti moliniai glazuruoti dubenys, kuriuose auklėtinės pačios plaudavo savo lėkštes ir puodelius. Kartais ten mesdavo valgio liekanas, kietą mėsą ir pašvinkusią žuvį, bet už tai būdavo baudžiama. Šie dubenys vadinosi vandens baseinai. Mergaitė, kuri nutraukdavo tylą, turėdavo padaryti liežuvių kryžių. Kur? Ant grindų. Jai tekdavo laižyti žemę. Dulkis, visų žemiškų džiaugsmų galas, turėdavo nubausti šitos vargšus rožių lapelius už tai, kad jie sušlamėdavo. Vienuolynas turėjo knygą, kurios būdavo spausdinamas tik vienas egzempliorius. Ja buvo draudžiama skaityti. Tai šventojo Benedikto regula – Jokia nepašvesta akis neturi paliesti šios paslapties. Nemo regulės seu konstitucionės nostras eksternis komunikabit. Niekas neprašinės pašaliniams apie mūsų taisyklės ar nuostatus, lotiniškai. Kartą auklėtinėms pavyko šią knygą pasigrobti ir jos godžiai niko ją skaityti, tačiau baimi, kad jų nesučiuptų darant nusikaltimą. Dažnai jas versdavo skubiai užvošti knygą ir nutraukti skaitimą. Ši nepaprastai rizikinga išmonė joms suteikė tik vidutinišką malonumą. Keletas miglotų puslapių apie paauglių berniukų nuodėmes, štai kas joms pasirodė visų įdomiausia. Jos žaisdavo sodo alėjoje, kurios pakraščiai saugo keli nuskurdę vaismedžiai. Nepaisant akiliausios priežiūros ir bausmių griežtumo – Kartais, kai vėjas linguodavo medžius, joms pavykdavo vokčiomis paimti nuo žemės nukritusi žalę obolį, supuvusią abrikosą arba sukirmijusią kriaušę. Tegu už mane pakalba laiškas, gulintis prieš mano akis. Laiškas parašytas prieš 25 metus buvusios pensionato auklėtinis, dabar ponios kunigaištienis, de vienos iš pačių elegantiškiausių Paryžiaus moterų. Pateikiu žodis į žodį. Kriaušę robolį stengiasi paslėpti kiek galima geriau. Kai prieš vakarienę užlipė į viršų pasidėti ant lovos šydo, tai pasikiši jos po priegalvių, o vakare suvalgai lovoje, o jeigu nepasiseka, tai suvalgai tualeto kambaryje. Auklėtiniams tai būdavo vienas iš pačių didžiausių malonumų. Kartą tai vėlgi įvyko per arkivyskupo vizitaciją vienolinę, jauna mergina panelė Bušar – Tolima Monmoransi giminaitį pasiūlė lažintis, kad ji paprašys arkiviskų paduoti jai vieną dieną atostogų. Visiškai negirdėtas dalykas tokioje griežtoje bendruomenėje. Lažybos buvo priimtos, tačiau nei viena, nei antra iš susilažinusių jų tuo netikėjo. Ir štai tuo momentu, kai arkivyskų pasėjo proauklėti, nes panelį Bušar, neapsakomam savo draugių siaubui, išėjo iš eilių ir tarė, monsinjorė, prašau paleisti mane vienai dienai atostogų. Panelė Bušar buvo žydinti aukšta mergina žavingiausių skaiščių veidelių. Arkivyskupas Dekelenas nusišypsojo ir atsakė, kaip mano brangus vaikeli, tik vienai dienai, trims dienoms, jeigu norite, aš duodu tris dienas. Priorė nieko negalėjo padaryti, juk tai pasakė arkivyskupas. Skandalingas įvykis vienolynui, bet koks džiaugsmas pensionatui, spręskite patys, koks buvo įspūdis. Tačiau niurusis vienuolynas nebuvo taip aklinai užmūrytas, kad iš lauko jį neprasiskverptų aistrų pasaulis, dramos ir net romanai. Tam įrodyti mes čia pateiksime trumpai atpasakodami tik vieną tikrą ir neginčiamą įvykį, kuris beje neturi nieko bendro su mūsų istorija ir su ją visiškai nesusijęs. Mes jį paminime tik tam, kad skaitytojas turėtų geresnį supratimą apie vienuolyną. Taigi maždaug apie tą laiką vienolinė gyveno paslaptinga asmenybė, ne vienuolė, su kuria visi elgėsi labai pagarbiai ir vadino ją ponia Alvertina. Apie ją niekas nieko nežinojo, įskyrus tai, kad ji buvo pamišusi ir kad ją pasaulyje žmonės laikė mirusią. Ėjo kalbos, kad šios istorijos užkulisiuose figuravo kažkokie piniginiai sumetimai, susiję su prašmatnios santokos sudarimu. Ši moteris vos sulaukusi 30 metų buvo gana graži brunetė didelėmis juodomis akimis ir blausių žvilgsnių. Ar ji matė ką nors? Abejotina. Ji veikiau čiuoždavo, negu eidavo, niekuomet nekalbėdavo, negalima buvo tvirtinti, kad jį kvėpuoja. Jos šnirplis buvo suspaustos ir išbalusios lyg po paskutinio atodusio. Liesdami jos ranką, jūs tarytum liesdavote sniegą. Ji turėjo savotišką pamėklės graciją. Kur ji pasirodydavo, ten padvelgdavo šalčių. Kartą jai slenkant pro šalį, viena sesuo tarė kitai. Ji laikoma mirusi. O gal jinai ir mirusi, atsakė toji. Apie ponę Albertiną pasakodavo šimtus istorijų, auklėtinis visada be galo ją domėjusi. Koplyčioje buvo galerija, vadinama jaučių akim. Tai šitoje galerijoje, kurios vienintelė šviesos anga buvo apskritas langutis, jaučio akis, ir klausydavosi pamaldų ponę Albertiną. Paprastai ten būdavo viena, nes iš šios galerijos esančios aukštutinėje koplyčios dalyje buvo matyti pamokslą sakantis ar pamaldas laikantis dvasininkas, o vienuolim šitai buvo uždrausta. Kartą sakykloje pasirodė jaunas aukšto rango dvasininkas kunigaikštis Deroanas. Prancūzijos peras, raudonųjų muškietininkų karininkas 1815 metais, kai jis dar vadinosi Leono princu, vėliau tapęs kardinolu, ir Bezansono arkivyskupu. Ta diena kunigaikštis Deroanas pirmą kartą sakė pamokslą mažojo Piktuso vienolyne. Mišių ir pamokslo ponia Albertina paprastai klausydavo giliai susikaupusi, tartum apmirusi, šį kartą vos tik išvydusi kunigaikštį Deroaną, jį truputį kilstelėjo ir koplyčios tyloje garsiai tarė, šit kaip, Augustas – Visa bendruomenė apstulbusi sužiūro į ją, pamokslininkas pakėlė akis, bet ponia Albertina jau vėl buvo sustingusi kaip visados. Išorinio pasaulio dvelgtelėjimas gyvenimo pragėdrulis akimirkas lystelio šiuo užgesusiu lediniu veidu, paskui viskas dingo ir pamišėlė vėl virto lavonų. Tačiau tie du žodžiai atmesgi liežuvius visiems, kas tik galėjo kalbėti vienolyne. Kiek paslapčių glūdėjo šiame šūktelėjime, šit kaip, Augustas. Kunigaikščio Deroano vardas iš tikrųjų buvo Augustas. Dabar liko aišku, kad ponia Albertina priklausė pačioms visuomenės viršūnėms, jeigu pažino poną Deroaną. Kad ji pati turėjo tikriausiai aukštą padėtį, jeigu apie tokį didžiūną kalbėjo taip familiariai, ir kad ją siejo su juo ryšiai galimas daiktas ir giminiški, bet tikriausiai labai glaudus, jeigu žinojo krikštavardį. Dvi labai rūščios kunigaikštienės – Ponia de Šuazel ir ponia de Saran dažnai aplankydavo bendruomenę, kur jos laisvai galėjo eiti, turbūt naudodamosi magnatis mulieris privilegiją. Įžymių damų magnatis mulieris lotiniškai. Ir pensionatų įvarydavo neapsakomos baimės. Kai tos dvi senos damos eidavo pro jas, vargšės merginos drebėdavo ir nuleisdavo akis. Tačiau kunigaikštis Deroanas pats to neįtardamas buvo auklėtinių dėmesio centre. Tuo metu jisai laukdamas viskupystės buvo paskirtas Paryžiaus arkivyskupo generalvikaru. Jis gana dažnai atvykdavo į mažoje piktuso vienolyną ir pamaldų metu gėdodavo koplyčioje. Ne viena iš jaunųjų belaisvių jo negalėjo matyti pro saržinę užuolaidą, bet jis turėjo švelnų plonoką balsą, kurį jos išmoko pažinti ir vertinti – Kažkada jis buvo muškėtininku. Be to kalbėti, kad jis labai rūpinasi savo išorę ir labai dailiai susižukavęs savo puikius kaštaninius plaukus, nuostabiomis garbanomis gaubenčius jo kaktą, kad juosi plačia juoda prašmatnė juosta ir kad juoda jo sutana labai elegantiškai pasiūta. Jis smarkiai veikė visų šešiolikmečių merginų vaizduotę. Joks išorinio pasaulio garsas neįsiskverbdavo į vienolyną. Vis dėlto pasitaikė tokie metai, kad vienolyną pasiekė fleitos garsai. Tai buvo tiesiog nepaprastas įvykis ir anu laiko auklėtinės jį dar lygi šiol prisimena. Kažkas kaiminystėje grodavo fleita. Fleitininkas visuomet grojo tą pačią ariją, dabar jau pasenusią. Mano zetulbe ateik ir viešpatauktų mano sielai. Ir ją galėjai girdėti du kartus per dieną – Merginos ištisas valandas klausydavosi šitos arijos. Motinos balsuotojos buvo sukrėstos, jaunosios širdys nerimo, bausmės birte biro. Šitai truko keletą mėnesių. Visos auklėtinės mažiau ar daugiau buvo įsimylėjusios nežinomai muzikantą. Kiekviena vaizdavosi esanti Zetulbe – Fleitos garsai sklisdavo iš Druamiro gatvės pusės. Auklėtinės būtų viską atidavusios, viską padariusios, visko rizikavusios, kad bent vieną sekundę būtų galėjusios pažvelgti, pamatyti, pažiūrėti į tą jaunuolį, kuris taip žavingai grojo fleita ir pats to nežinodamas grojo ir jų sielų stygomis. Atsirado auklėtinių, kurios įsmukusios į užpakalinius laiptus užlipo į ketvirtą aukštą, vildamosi ką nors įžiūrėti pro langutį į Druamiro gatvę. Neįmanoma. Viena netiek įsidrasino, kad iškėlusi viršum galvos ranką ir iškišusi ją pro langelio grotas, ėmė mojuoti baltą nosinaitę. Dvi pasirodė dar drąsesnis. Jo surado būdą užsikarti ant stogo, nepabijojo rizikos ir pagaliau išvydo tą jaunuolį. Tai buvo senas, aklas, savo turtus praradęs dvarininkas emigrantas – iš nuobodumo grojas fleita savo palėpėje. Šeštas skyrius – mažasis vienolynas. Už mažojo pikpiuso mūro sienos buvo trys visiškai atskiri pastatai. Didysis vienolynas, kuriame gyveno vienuolis, pensionatas, kur buvo įkurdintos auklėtinės ir pagaliau vadinamasis mažasis vienolynas. Tai buvo atskiras fligelis su sodu, Jame bendrai gyveno įvairiausių ordinų senos vienuolis. Revoliucijos panaikintų vienuolynų likučiai. Visokių habitų margumynas, juodų, pilkų ir baltų, priklausiusių įvairių įvairiausiams bendruomenėms ir visokiausioms jų atmainoms. Tai buvo, jei galima tai pasakyti, kažkoks sudurtinis vienuolynas. Nuo imperijos laikų visoms šioms vargšims, išblaškytoms ir pastogės netekusioms merginoms buvo leista prisiglausti čia po benediktinių bernardinių sparnelių. Vyriausybė joms mokėjo nedidelę pensiją. Mažojo pikpiuso vienuolės mielai jas priėmi. Tai buvo keistas mišinys. Kiekviena viešne laikėsi savo regulos. Pensionato auklėtinėms būdavo didelė pramoga, kai joms leisdavo viešnes aplankyti, todėl daug jaunų galvelių visam gyvenimui įsidėmėjo, be kitų motina šventąją bazilę – motina šventąją scholastiką ir motina Jokūbę. Viena iš tų vienuolių ateivių atsidūrė beveik namie. Ji buvo vienuolė į Sant Oro, vienintelį išlikusi į savo ordiną. Senasis Sant Oro seserų vienolynas 18 amžiaus pradžioje buvo užėmęs kaip tik tą mažojo piktuso namą, kuris vėliau atiteko Martino verga benediktinėms. Ši šventa moteris per daug neturtinga, kad galėtų vilkėti prašmatnius savo ordino rūbus, baltą habitą su purpuriniais kapleriais. Pamaldžiai jais apvilkdavo mažą manekeną, kurį mielai rodydavo kitiems ir po savo mirties pavedė vienolynui. 1824 metais iš to ordino bebuvo likusi tik viena vienuolė. Dabar belikęs tik tai manekenas. Be šitų garbingų seserų keletą senų pasauliečių moterų, panašiai kaip ponia Albertina, prioriai leidus ramiai gyveno mažajame vienolyne. Jų tarpe buvo ponia Debafor Datpul ir ponia Markizienė Dufren. Buvo tenai dar viena gyventoja, kuri vienuolynė garsėjo tik to, kad nepaprastai garsiai šnipždavosi. Auklėtinės ją vadindavo ponia Triukšmini. Apie 1820 ar 1821 metus ponė Dežanlys, kuri tuo laikotarpiu leido nedidelį periodinį rinkinį vardu Bebaimis, prašysi priimama gyventi į mažojo piktuso vienolyną. Ja rekomendavo ponas Orleano kunigaikštis. Avilyje didelis samišis, motinas balsuotojas tačiai apėmė siaubas. Pone Dežanlys rašė romanus – Tačiau ji pareiškė, kad ji pirmoji jų nekenčianti, bet to ji tuomet gyveno tą savo amžiaus periodą, kada ją buvo apėmęs nuožmus pamaldumas. Padedama dievo, taip pat princo jį įsikūrė vienolynę, tačiau po kokių šešių ar septynių mėnesių iš tenai išėjo ta dingstimi, kad sode nesa pavėsiu. Vienolės džiūgavo, nors jau labai senai ji vis dar skambino arfą ir labai gražiai. Išeidama ji savo celėje paliko atminimą apie save – Pone Dežanlys buvo prietaringa moteris ir lotinisti. Šitos dvi savybės ją gana gerai apibūdina. Prieš keliarius metus dar buvo galima nedidelėje jos celės pintelėje, kur ji rakindavo savo pinigus ir brangenybės, matyti iš vidaus užlipintą nedidelį geltoną popierėlį su latiniškomis eilėmis, jos pačios ranka parašytomis raudonų rašalų. Jos nuomonė šis penkiailis turėjo galę atbaidyti vagis. Imparibus meritis pendetria corpora ramis, dismas ad gesmas, media es divina protestas, alta petidismas in felix infima gesmas, nos et res nostras conservet suma potestas, hos versus dicas netu furto tuo perdas. Ant kryžių kabo trys kūnai, kurių nuopelnai nelygus, dismas ir gesmas – o viduryje dieviškasis valdovas, aukštyn veržėsi dismas, o nelaimingasis gesmas žemyn. Mus ir mūsų turtą te apsaugo aukščiausiasis, kalbėk šitas eilės, kad kas nepavoktų tavo naudos. Šios eilės parašytos šeštojo šimtmečio lotynų kalba kelia klausimą, kaipgi vadinosi tie du Golgotoje nukryžiuotieji galvažudžiai – Dimas ir gestas, kaip paprastai manoma, ar dismas ir gesmas. Ši rašyba galėtų sugriauti pretenziją, kurią praeitame šimtmetyje buvo pareiškęs Vikontas Degestas, kad jis esas kilęs iš piktojo galva žudžio. Tačiau hospitalierių ordinas tvirtai tiki šias eilės, turint tą naudingą galę. Vienolyno bažnyčia pastatyta taip, kad lyg koks pylimas skirtų didįjį vienolyną nuo pensionato. Savaime, aišku, buvo bendra ir pensionatui, ir didžiajam vienolynui, ir mažajam vienolynui. Į bažnyčią buvo leidžiama net ir pašalinė publika pro tam tikrą įėjimą iš gatvės, panašų į ligoninės duris. Bet viskas buvo taip sutvarkyta, kad vienolyno gyventojas negalėtų matyti jokio veido iš anapusienų.